بسم الله الرحمن الرحیم الاهلیت الكامله و ناقصه ما دیروز خواندیم اهلیت بر دو نوع هست اهلیت وجوب که در طول حیات انسان اهلیت وجوب و داره و اهلیت ادا اهلیت ادا هم گفتیم از سن تمیز شروع میشه از سن تمیز حالا هر یکی از اهلیت وجوب و اهلیت ادا دوره ناقص و کامل دارد که اینا رو در این درس شماره 49 توضیح میدهد الاهلیت و والناقصة كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته وهذه الأدوار هي دقت داشته باشید میگه هر یکی از اهلیت وجوب و اهلیت ادا گاهی ناقص هستند و گاهی کامل بله. یعنی هر یکی از اینها وجوب و ادا بله. در بعضی از دوره حیات یا در بعضی از ادوارشون دورهاشون ناقصن و در بعضی دورهاشون چیان کامل با توجه به دورهایی که انسان در زندگیش داره دوره طفولیت داره بله. دوره جریری داره بله. دوره تمیز داره دوره بلوغ داره الی آخر بله. اولا دور الجرید ابتدا دوره جرید الجنين قد ننظر إليه كجزء من أمه فنحكم بعدم ثبوت الذمة له وبالتالي تنتفي عنه اهليه الوجوب وقد ننظر إليه كنفس مستقلة فنحكم بوجود الذمة له وبالتالي تثبت له أهلية الوجوب <clears throat> وقد لو لاحظت وقد وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة كما لم تنفي يا كما لم تنف عنه الذمة مطلقا وإنما أثبتت له ذمة ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق فقط وبذلك كانت للجنين أهلية وجوب ناقصة بها صار صالحا للوجوب له لا عليه فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث والوصية أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالهبة فلا تثبت له خب دقت داشته باشید میگه جنین گاهی ما جنین رو مینگریم به مانند یک جز از مادر به معنی یک جز هستی از مادر پس حکم میکنیم که ذمه براش ثابت نیست که در درس قبلی توضیحش داد و در نتیجه منتفی میشه از جنین اهلیت چی؟ اهلیت وجوب و گاهی موقع جنین رو به مانند یک نفس مستقل نگاه میکنیم به مانند چی؟ پس وجود ذمه رو براش چیکار میکنیم؟ ثابت از اون زاویه که جزئی از مادر است نگاهش کنیم اهلیتی براش ثابت نمیشه از این زاویه که بگیم بابا این یک نفس مستقله یک انسان جداگانه هست از این زاویه برای اهلیت رو براش چکار میکنیم ثابتش میکنیم پس میشه یک اهلیت وجوب ناقص دیگه نه یعنی از یه زاویه اصلا براش نمیشه ثابت کرد و از جهتی براش چی میشه ثابت میشه بله پس اگر از اون زاویه نگاهش کنیم که مانند جزی از مادر است حکم میکنیم که ثابت نیست ولی از این طرف که ببینیم لفظ مستقل هست بله ذمه براش ثابت میشه و در نتیجه اهلیت وجود وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمه کامله بیگه این هر دو جهت ملاحظه شدند هر دو جهت چه ملاحظه شدن در نتیجه ذمه کاملی براش ثابت نشده بله بگه با توجه به در نظر گرفتن هر دو جهت پس ذمه کاملی برای جیریر ثابت نمیشه همانطور که نمیشه مطلق هم ذمه رو ازش کار کرد نفیش کرد میگه کمالم تنفع عنه الذمه مطلقا همانطور که ذمه مطلقا ازش نفی هم نه ذمه کامل براش ثابت میشه و نه کامل ازش چی میشه نفی میشه و انما اثبتت له ذمه ناقصه صالحه لاكتساب بعض الحقوق فقط میگه ثابت شده است برای جیرین یک ذمه ناقصی که صلاحیت اینو داره که فقط بعضی از حقوق براش چه بشه داشته باشه و بذلك كانت للجرين اهلیت وجوب ناقصه میگه به این جهت جرین اهلیت چه داره اهلیت ناقصه اهلیت وجوب ناقص داره بها صار صالحا للوجوب له لا عليه میگه با توجه به همین اهلیت وجوب ناقصه که صلاحیت اینو رو داره که براش چیزایی واجب بشن اما بر علیهش چیزی واجب آقا واجباتی برش نیاد اما به نفش بیاد فتثبت پس در نتیجه ثابت میشه له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها الى قبول الى قبول اون حقوقی که نیاز به قبول کردن ندارند اون حقوق در نتیجه براش ثابت میشن دقت داشته باشید میگه فتصبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها الى قبول كالميراث والوصيه پس در نتیجه با توجه به همین ناقص بودن اهلیت وجوبش اون حقوقی برای جنین ثابت میشوند که نیاز به قبول کردن ندارند مانند چی؟ آقا مانند میراث پس جنین میراث میبره جریری که در شکم مادر است میراث میبره وصیت وصیت هم میبره شخصی آقا وصیت میکنه که یک سوم مال مال من مال این جنینی است که داخل شکم است آیا گیرش میاد یا نه بله میگیم گیرش میاد چرا چون قبلا گفتیم که حقوق براش ثابته اما بر علیهش واجبات ثابت نمیشه ولی اونایی که براش ثابت میشه کدومایی هستند و علیکم السلام هم اونایی که نیاز به قبول کردن چون اینا ها نمیتونه قبول کنه ها اما الحقوق التي تحتاج الى القبول اما اون حقوقی که نیاز به قبول کردن داره طرف بگه قبولمه اون موقع براش ثابت بشن اونا براش ثابت نمیشن کل هبه فلا تصمت الله مانند هبه آقا هبه بخشش من شما رو یه هبه میدم یه بخششی میدم یه چیزی رو زمانی این برای شما ثابت میشه که شما چیکارش کنی قبولش کنی نه خب تا اینجای کار برای جنین اهلیت وجوب ناقص ثابت اهلیت چی؟ در نتیجه حقوقی که نفش هستن براش ثابت میشن و اون حقوقی که بر علیهش هستن که اصلا ثابت خب و از اون حقوقی که به نفش هستن کدوم حقوق براش ثابت میشن؟ اونایی که نیاز به قبول کردن ندارند اما ولا یجب علیه ای حق لنقصان اهلیته ولی میگه بر علیهش هیچ حقی واجب نمیشه هیچ گونه حقوقی بر علیه جنین واجب نه شما مثلا بیا راست شو ببری این بر شه یا نفشه خب ثابت نمیشه برده نمیشه هیچ چیزی که بر شه ثابت ولا یجب عليه أي حق لنقصان اهلیته میگه واجب نمیشه بر جریل هیچ حقی به خاطر که اهلیتش ناقص است اهلیتش چیه پس اهلیت ناقص باشه هیچ حقی بر علیهش ثابت نمیشه یا هیچ حقی بر علیهش واجب نمیشه و یجب ان یلاحظ هنا میگه و واجب است که اینجا ملاحظه بشه که ان اهلیت الوجوب الناقصه جنین انما تثبت له بشرط ان یولد حیا یه نقطه مهمی رو داره ذکر میکنه و اون این هست که میگه واجب است که این نقطه ملاحظه شود که اهلیت وجوب ناقص برای جنین به شرطی این اهلیت ناقص رو داره که زنده به دنیا بیاد یعنی چی؟ یعنی آقا اگر طرف برده به دنیا اومد آیا میراث گیرش میاد؟ گیرش نمیاد چرا؟ چون میگیم اینجا اهلیت ناقص وجوب اهلیت وجوب ناقص هم براش ثابت نشد پس این نقطه خیلی مهم است ما میگیم که آقا جیرین اهلیت وجوب ناقص داره ولی شرطش اینه که زنده به دنیا بیاد اما اهلیت الادا فلا وجود له بالنسبه للجیرین اما اهلیت ادا اصلا جیرین نداره اهلیت بر بود اهلیت وجوب و اهلیت ادا اهلیت وجوبه اهلیت وجوبه جنین ناقصه اهلیت ادا اصلا نداره اهلیت ادا اصلا پس دوره جریری خلاصه سخن این است که اهلیت وجوب ناقص است و اهلیت ادایی براش طرف وجود نداره اما دوره انفصال یعنی دوری که طرف به دنیا بیاد تا زمانی که به تمیز میرسه اینجا ببینیم از میان دو تا اهلیت وجوب و ادا کدومو داره و کدومو کدوبو کامل داره و کدومو ناقص داره و کدومو اصلا نداره بگل جرین متى انفصل حیل ثبتت له زمتون کاملتون فتثبت له اهلیت وجوب کامله فتجب الحقوق له وعليه فكل حق يمكن أداؤه عن السبي كضمان المطلفات أو نفقة الزوجة ونحو ذلك يجب عليه وما لم يمكن أداؤه عنه كالقصاص وحقوق الله تعالى لا يجب عليه دقت اشتباشي باشید فرار بزرگواران دوره جنین رو فهمیدید که آه؟ چه اهلیتی رو داره و رو نداري اگر داري آي ناقصه يا همه چیز رو حالا دوره انفصال تا دوره تمیز یعنی دوره که شخص از مادر جدا میشه به دنیا میاد تا زمانی که به سن تشخیص میرسه نه بلوغ خب میگه هر هرگاه که زنده جدا شد از مادر ذمه کامل براش ثابته داره ذمه هست پس در نتیجه اهلیت وجوب کامل داره از زمان جدایی بله به دنیا که اومد اهلیت وجوبش کامل میشه به دنیا که اومد اهلیت وجوب چی میشه؟ کامل میشه کامل میشه کامل که شد حقوق هم برایش واجب میشه هم بر علیهش حقوق واجب میشه دقت داشته باشید حقوق هم براش واجب میشه هم بر علیهش در دوره جریری نه در دوره جریری براش واجب نشد در بر... بله ولی بر علیهش واجب اینجا برایش و بر علیهش خب برایش هر حقی که داره براش ثابت میشه بله میگه هر حقی که حالا اون حقوقی که بر علیهش هستن اون حقوقی که چیش هستن بر علیهش میگه هر حقی که ممکن هست ادا کردنش از بچه هر حقی که ادا کردنش از یک بچه ممکن باشه بر علیهش ثابت میشه آقا مانند زمانت چیزایی که تلف شده هر چیزی که ادایش ممکن باشه بر علیهش آقا چیزی طرف کرده باید بیاد جریبش رو بپردازه زابل آقا چیه؟ یا نفقه زوجه آقا زوجه بهش دادن باید وظیفه مگه شوهر نیست که نفقه بده درسته که آقا کوچیکه ولی باید نفقهش چی بشه داده بشه و امثال این مسائل یجب علیه واجب است بر علیهش و ما لا يمكن اداؤه عنه كالقصاص و حقوق الله تعالی لا یجب علیه اما اون حقوقی که ادا کردنشون از یک بچه ممکن نیست مانند قصاص دیگه این بر, بر واجب نمیشه دیگه برای یک بچه, بچه رو قصاص نمیکنه بلوگو بعد چه دانشه بکنه دو عبادات که از حقوق الله هستن بله. عبادات که از حقوق الله هستن باز هم بر بچه واجب مکلف نه بله پس اینجا دقت داشته باشید دوره انفصال تا تمیز و توضیح بدم اهلیت وجوب چی میشه کامل میشه اهلیت وجوب کامله از زمانی که شخص به دنیا اومد اهلیت وجوب کامله در نتیجه هم حقوق حقوق به نفش که تمام براش ثابت میشن اما بر علیهش بر علیهش اون حقوقی رو که یک بچه ممکن است اونا رو بتونه انجام بده براش واجب میشن مثل زمانت کردن چیزای تلف شده و مثل مثلا به عنوان مثال نفقه زوجه اما اون حقوقی که یک بچه ممکن نیست که انجامشون بده مثل حقوق الله اینا دیگه بر بر برش واجب نمیشن خب اهلیت ادا در دوره انفصال تا دوره تمیز به چه شکله آیا داره یا نداره الان توضیح میده ادامه بحث أما أهلية الأداء فمنعدمة تماما في حق الصبي في هذا الدور لعدم تمييزه ولعدم أهليته للأداء لا يترتب على أقواله وتصرفاته أي أثر شرعيا فأقوده وتصرفاته القولية باطلة لا يعتد به خب دقت داشته باشید میگه اهلیت ادای در این دوره یعنی دوره انفصال تا تمیز انفصال تا تمیز میگه دوره انفصال تا تمیز شما فعلا تمیز رو مثلا هفت سال بگیرید از هفت سال دیگه طرف این خودش در نزد فقها تعریف مشخصی نداره یعنی اتفاق داشته باشن نیست خب در هر صورت بهترین اصطلاح همون سن تمیزه همون سن چیه؟ آقا از انفصال تا تمیز اهلیت ادا به شکل کلی بچه ندارد فمنعدمتون تماما فی حق السبی میگه اهلیت ادا منعدم هست مفقود هست اهلیت ادایی وجود ندارد به شکل کلی آقا بچه اهلیت ادایی ندارد پس بچه در این دور یعنی از انفصال تا تمیز اهلیت ادا ندارد میگه و به خاطر نداشتن اهلیت ادا بر اقوال و تصرفاتش هیچ اثر شرعی مترتب نمیشه آقا اومد یه سخنی گفت اومد تصرفی کرد معامله ای انجام داد آیا اثر شرعی دارد؟ آیا این معامله انجام گرفته؟ نه فعقوده و تصرفاته القولیه باطلتون لا یعفد بها در نتیجه اقودش و تصرفات قولیش باطل هستند و اعتبار بچه اومد معامله این به عنوان مثال انجام داد گوشی رو فروخت پنج سالش چهار سالش آره؟ این معامله اصلا انجام نگرفته اثر شرعی نداره اثر شرعی پس ما دوره جدیدی رو خوردیم دوره انفصال تا دوره تمیز رو خوردیم حالا دوره تمیز تا بلوغ رو میخونیم بچه به سن تشخیص رسیده تمیز دیده وضو گرفتن چیه نماز خوندن چیه فلان چیه خلاصه به دوره تمیز رسیده میگه که و فی هذا الدور تثبت للانسان اهلیت وجوب کامله در این دوره اهلیت وجوب که کامله اهلیت وجوب چیه؟ کامله فتثبت الحقوق له وعليه على نهو الذي فصلناه بالنسبة للصغير غير المميز عند كلامنا عن الدور الثاني بيجي ما حقوق پس ثابت میشه حقوق برای شخص در این دوره یعنی دوره تمیز تابلو و بر علیهش به هر شکلی که در بحث قبلی بحث اهلیت وجوب در حق بچه غیر ممیز توضیح دادیم بله از انفصال تا تمیز به چه شکل توضیح داد حقوق اونو بر علیه و بنفش میگه همون حالتو داره چرا؟ چون همان طوری که در دوره تمیز تا بلوغ دوره اهلیت وجوب کامله از انفصال تا, تمیز هم چی بود؟ کامل بود پس همون احکاماتو میگیره خلاص تکرار نمیکنیم دیگه اما اهلیت ادا مهمه چرا اهلیت وجوب توضیح نداد دوستان چون اهلیت وجوب از انفصال تا تمیز توضیح داد اهلیت وجوب اونجا هم کامل بود ماله تمیز بله. اینجا هم کامل اونجا هم کامل پس احکامات شد یکی شد اما میمونه اهلیت چی؟ ادا اما اهلیت الادا فتثبت للصغير في هذا الدور ناقصه لنقصان عقله ببینید اهلیت ادا تازه شروع میشه تازه چی میشه ولی ابتدا ناقصش بعد کاملش دیگه این مسلمه پس ببینید اهلیت وجوب ناقصش فقط دوره جریری بود به محض اینکه به دنیا می اومد اهلیت وجوب چی میشد کامل میشد اهلیت ادا دوره نقصان شروع میشه از سن تمیز تا بلوغ از سن کجا تمیز تا بلوغ بله میگه اما اهلیت ادا ثابت میشه برای بچه در این دوره یعنی دوره تمیز تا بلوغ به شکل ناقص به خاطر ناقص بودن عقلش و يترتب على هذه الاهلیت الناقصه صحة الأداء منه للوجوب بالنسبة للأيمان وسائر العبادات بالنسبة للإيمان وسائر العبادات البدنية بله دقت داشته باشید میگه اهلیت ادا ثابت میشه برای بچه در این دوره ولی أداء ادا در ناقصه بخاطر ناقص بودنا أقلش و مترتب میشه بر این اهلیت ناقص صحیح بودن ادا صحیح بودن چی؟ نه که واجب بودن یعنی چی؟ خب یعنی آقا نماز در این دوره برش واجب نیست ولی اگر هم انجامش داد صحیحه ببینید نماز در این دوره برش واجب نیست چون اه، اهلیت چیه ناقصه ولی اگر اومد و ادا کرد چی بله صحیحه جمله رو دقت بفرمایید بگه و یترتب على هذه الاهلیه الناقصه صحه الاداء بله لا الوجوب بالنسبه للايمان وصائر العبادات البدنيه جمله رو دي قد بفرمج میگه و مترتب میشه بر این اهلیت ناقص صحیح بودن ادا یعنی آقا ادایش صحیحه اما برش واجب اما در چه اموراتی نماز نماز عبادات بدنی عبادات لکه بیاد معاملات مالی اونا اونا رو مطرح نکرد بله پس در دوره تمیز تا بلوغ اهلیت ادا ناقصه در نتیجه اگر در ایمان و عبادات بدنی کاری رو انجام داد ادا ازش صحیحه اما برش واجب نیست بله این شد دوره تمیز تا کجا اما دوره چهارم و آخرین دوره دیگه چهار دوره داره دوره بلوغ به بعد چهارمین دورش هست دوره چی دیدی؟ انفصال تا تمیز تمیز تا بلوغ بعد از بلوغ ببینید دوره جریری انفصال تا تمیز تمیز تا بلوغ بعد از بلوغ که چهارمین دوره هست اذا بلغ الانسان عاقلا تثبت له اهلیه اهلیه اداء كامله وصار اهلا لتوجيه الخطاب اليه وتكليفه بجميع التكليفات الشرعية والصحة منه جميع الوقود والتصرفات دون توقف على إجازة أحد إذا لم يكن فيه صفة دقت داشته باشید میگه زمانی که بالغ شد وعقل داشت ثابت میشه براش اهلیت ادای کامل آقا اهلیت ادا به شکل کامل براش چی میشه ثابت میشه در نتیجه اهلیت اینو داره که خطاب شریع مستقیم متوجهش بشه اهلیت این میگردد که خطاب متوجهش بشه یعنی یکی از مخاطبین خطابه و اهلیت اینو میگرده که مکلف بشه به تمام تکلیفات شرعی پس مکلف میگردد به تمام تکلیفات شرعی و صحیح میشه از این انسان تمام عقود عقود معاملات نکاح هر عقودی و تصرفات بدون متوقف بودن بر اجازه کسی آقا در دوره تمیز تا بلوغ عبادات بدنی ازش صحیح بودن ولی اگر طرف می اومد معامله انجام میداد تفصیلات داشت متوقف بود بر اذن ولی متوقف بود بر اذن کی ولی ولی از دوره بلوغ به بعد دیگه خودشه دیگه خلاص یعنی ولی به شرطی که صفح درش نباشه اذا لم یکن فیه صفح یعنی به شرطی که انسان کودنی نباشه ولی سفیه نباشه متوجه شدید پس ما اهلیت خیلی جالب و مختصر یعنی کتاب قشنگ مختصر کرد کتاب کاملش البته داره ولی ما اشاره نمی کنیم به اونا به خاطر اینکه یعنی اتفاقا این کتاب انسان بخونه به عنوان مقدمه بعدشون کاملش رو بخونه خیلی عالیه بله با هم توضیحات اضافی اصلا اضافه نمی کنیم به خاطر این که خود کتاب در این سطح واقعا مفیده خب انشالله شما در همین سطح یاد بگیرید جزاکم الله خیر